บุ๊กทูเจ็ดสิบหก семьдесят шесть. семьдесят шесть. เหตุผลบางประการสอง Что-то обосновывать два. Что-то обосновывать. Два. ทำไมคุณไม่ได้มาล่ะคะ Почему ты не пришел? Почему ты не пришла? ดิฉันไม่สบายค่ะ Я был болен. Я была больна. ดิฉันไม่ได้มาเพราะไม่สบายค่ะ Я не пришел, потому что я был болен. Я не пришла, потому что я была больна. ทำไมเธอถึงไม่มาล่ะคะ Почему она не пришла? Почему она не пришла? เธอเหนื่อยค่ะ Она была уставшей. Она была уставшей. เธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยค่ะ Она не пришла, потому что она была уставшей. Она не пришла, потому что она была уставшей. ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะคะ Почему он не пришел? Почему он не пришел? เขาไม่มีอารมณ์ค่ะ У него не было желания. У него не было желания. เขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาค่ะ Он не пришел, потому что у него не было желания. Он не пришел, потому что у него не было желания. ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะคะ Почему вы не приехали? Почему вы не приехали? รถของเราเสียค่ะ Наша машина сломана. Наша машина сломана. เราไม่ได้มาเพราะรถของเราเสียค่ะ Мы не приехали, потому что наша машина сломана. Мы не приехали, потому что наша машина сломана. ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาคะ Почему люди не пришли? Почему люди не пришли? พวกเขาพลาดรถไฟค่ะ Они опоздали на поезд. Они опоздали на поезд. พวกเขาไม่ได้มา เพราะพวกเขาพลาดรถไฟค่ะ Они не пришли, потому что они опоздали на поезд. Они не пришли, потому что они опоздали на поезд. ทำไมคุณถึงไม่มาคะ Почему ты не пришел? Почему ты не пришла? ดิฉันไม่ได้รับอนุญาต Мне было нельзя. Мне было нельзя. ดิฉันไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต Я не пришел, потому что мне было нельзя. Я не пришла, потому что мне было нельзя.